Só quando MM chega que as meninas facilita. Passa a visão do bagulho que o resumo é putaria. O LK vai botar ordem e avisa peças delícia. É vucu vuca novinha, vucu vuca novinha. Hoje eu tô no clima de engato, de engato Ginga tá sem camisinha, vucu vucu, tá novinha, vucu vucu, tá novinha. Hoje eu tô no clima de engata sem camisinha, vucu vucu, tá novinha, vucu vucu, tá novinha. Hoje eu tô no clima de engata, de engata, de engata sem camisinha, vucu vucu, tá novinha, vucu vucu, tá novinha. Hoje eu tô no clima de engata sem camisinha, vucu vucu novinha, vucu vucu com a novinha. Hoje eu tô no clima de sem camisinha. Para na frente do MM, olha para trás sua tarada. Não é isso que tu queria? Essa é socada braba, essa é socada braba nas bandida, nas amantes e nas mulher de casa. Essa é socada braba, essa socada braba nas bandida, nas amantes e nas mulher de casa. Casa, casa, casa. Caralho, mandou Daqui a pouco as mina tá me dizendo catuaba com uísque, viado. Cê é louco, cachorro? As meninas não aguentam não, caralho. Só quando MM chega que as meninas facilita. Passa a visão do bagulho que o resumo é putaria. O LK vai botar ordem, e avisa peças delícia, é vucu vucu, novinha, vucu vucu cá novinha. Hoje eu tô no clima de engata, de engata, de engata tá sem camisinha. É vucu vucu, cá novinha, vucu vucu, cá novinha. Hoje eu tô no clima de engata tá sem camisinha. É vucu vucu, cá novinha, vucu vucu, cá novinha. Hoje eu tô no clima de engata, de engata, de engata tá sem camisinha. É vucu vucu, cá novinha, vucu vucu, cá novinha. Hoje eu tô no clima de engata sem camisinha, é vucu vucu com a novinha, vucu vucu com a novinha. Hoje eu tô no clima de engata sem camisinha. Caralho, mané, que barulho doidão. Dão, dão, dão. Deve ser o Godó explode funk nas divulgação, né? Para na frente do MM, olha para trás sua tarada. Não é isso que tu queria? É só socada braba, é só socada braba Nas bandidas, nas amantes e nas mulher de casa É só socada braba, é só socada braba Nas bandidas, nas amantes e nas mulher de casa Casa, casa, casa E aí? E aí? Quer receber mais conteúdos como esse? Então acesse já Godó Explode Funk, tudo em um só canal. canal. canal.